Hello and welcome to the Daily Exposure Show for 1st April 2018 from cchits.net. Today's show features a track by Morris Gump called Lang Niklasehen, featuring Andreas Stuzik. Schnell die Zeit vergeht, schnell die Zeit vergeht, die Zeit vergeht. Schnell die Zeit vergeht. Zeit vergeht, die Zeit vergeht. Wir haben uns lange nicht gesehen, deswegen rufe ich dich an. Es ist schon ziemlich verrückt, wie rasend schnell die Zeit vergeht. Wir laufen durch die Straßen bis nach draußen an den Stadtrand, teilen uns die Kippe und begreifen fast zu spät. Statt nach Kreta, Male, Porto fahr ich jetzt zu dir. Eigentlich ist dort nichts, außer Wasser, Hügel und so schlechtes Bier. Hier ist perfekt für Rentner, hier gibt es guten Wein. Hier gehen sie einfach wandern und es gibt einen alten Stein. Hätte ich Angst Hause, würde ich wohl sagen, ich komme heim. Wir waren hier und lassen uns von vergangenen Tagen treiben. Du hast jetzt vom alten Job, neuen Freunden, Hammerpartys. Ich erzähl von der großen Stadt, der Ex, dem Sex, den ich hab. Das ist ein Wiedersehen, keiner versteht das so wie wir. Denn keiner war dabei und keinen hat es interessiert. Es ist schon ziemlich verrückt, wie rasend schnell die Zeit vergeht. Ich will nie wieder, nie wieder ohne dich sein. Ich denk an dich und kreativ sein. Stundenlang sitzen wir auf dem Berg und unterhalten uns mit wunderschönem Blick auf die Stadt. Damals hab ich hier gewohnt von ihr, wir haben uns aus den Augen verloren. Es hat sich so viel verändert, ich sehe dich, werde neu geboren. Uns ist kalt, es ist spät, die Sonne hinterm Horizont. Die Stadt wird von der Nacht verschluckt, doch wann gibt es die Chance denn sonst? Du träumst von mehr Action, vielleicht mal nach Berlin. Aber wenn ich nochmal die Wahl hätte, ich würde niemals wegziehen. Denn alles, was ich bin, kommt von ihr, hat hier seinen Ursprung. Jede Straße ist gepflastert mit purer Erinnerung. Gib mir einen Grund und ich kündige sofort meinen Job. Ein Lächeln von ihr reicht dann informiert ich meinem Boss. Vielleicht gefällt dir der Gedanke genauso gut wie mir. Du kannst es dir überlegen, ich bin bis Samstag hier. Es ist schon ziemlich verrückt, wie rasend schnell die Zeit vergeht. Ich will nie wieder, nie wieder ohne dich sein. Ich denk an dich und ich will dich sehen und ich will nie wieder, nie wieder ohne dich sein. Es ist schon ziemlich verrückt, wie rasend schnell die Zeit vergeht. Ich will nie wieder, nie wieder wieder, nie wieder ohne dich sein. Ich will nie wieder, nie wieder ohne dich sein. You were listening to a Creative Commons by attribution licensed track by Morris Gump called Lang Niklasahen featuring Andreas Stuzik. Remember, you can vote for this track by visiting cchits.net slash daily slash 2018 0401. Your vote will decide whether it makes it into the best of the week weekly show which is available from cchits.net slash weekly. The theme is an excerpt from GMZ by Scott Altim. For details, please visit cchits.net slash theme.